Book 2 97 97คำสันธาน4 Conjunção 4เขาหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Ele adormeceu mesmo com a televisão ligada ขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว Ele ainda ficou, mesmo já sendo tarde. เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว Ele não veio, apesar de nós termos marcado um encontro. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ A televisão estava ligada. Mesmo assim, ele adormeceu. ดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Já era tarde. Mesmo assim, ele ainda ficou. เรานัดกันแล้ว Nós tínhamos marcado um encontro. Mesmo assim, ele não veio. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ Mesmo não tendo carteira de habilitação, dirige. ถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็ว Mesmo a rua sendo escorregadia, ele vai depressa. เขาขี่จักรยานทั้งๆทที่เขาเมา mesmo estando bêbado, ele vai de bicicleta. Ele não tem carteira de habilitação. Mesmo assim, ele dirige. A rua está escorregadia. Mesmo assim, ele vai depressa. เขาเมา แต่เขาก็ยังขี่จักรยาน Ele está bêbado. Mesmo assim, ele vai de bicicleta. เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Ele não encontra emprego, mesmo tendo estudado. เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Ele não vai ao médico, mesmo tendo dores. เธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Ele compra um carro, mesmo não tendo dinheiro. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ Ela estudou. Mesmo assim, ela não encontra emprego. Ela tem dores. Mesmo assim, ela não vai ao médico. Ela não tem dinheiro. Mesmo assim, ela compra um carro.